Ceria harpatica. Ta ceria oxeis echei, onuchas cae ODONTAS cae sarcoborestin, hos ho leon, anax ton tetrapodon, cae teeis meta tes leaines, poicilo dermon panzer, cae pardalis, he tigris agriotate hapanton cerion ho arctos lagios, ho lucos harpax, he lynx ten opsin cratiste, he cercophoros aloopex panurgotate. Ho echinos centro tos estin, ho trocos tus foleus stergei.